eta asteazkena azkena dugunez, ba, goizeko amarra kartea itzurra, eh? saioa dugu aurretik. Ordu erdi, beno, ba, jaten dugunari buruz, e, eh, doian beharko genukenari buruz, eh? Ba, gehiago jakiteko, ba, tartea, eta gaurkoan eh, esan behar dugu, eh? baratze kooperatibetaz eh, joango dela kontua batetik, ba, gure laguntzaile aparta, eh, ba, Miguel, Xixare Baratze Kooperatibakoa hemen dugulako, beti bezala, Miguel. Apa, egunon. Egunon, eta gaurkoan, ba, aldatxa Baratza Kooperatibaz ere itzegingo dugulako, aspaldian eh, itzegin genuen haiekin, ondarribiko bai. botxika basarien aldamenean, mhm. bos mila metro garratuko eh, lursail berri bat zutelako, ondarribiko udalak utzita, bai. lortu egin zutelako, eta beno, jakin nahi dugu, eh, zertan, bai zertan ari diren. Modu baten zein bestean, lehen tarte honetan beti hartzen dugu ba, baratzarekin puntu bat egiteko. Bai. Atzo sekulako euri e, zaparra da botazuen, bai. gau partean, goizean. Bai, bai, bai, e, luztaz bota bai, eh, bai, izan dugu aurretik, eh, Miguel, eguzkia izan dugu, lurra pixkan legortzeko eta ez dakit bai, ongi bai, etorri bai. den, baina... Bai, pixka bat lehorra zen eta beharrezkoa zen ura, E, baina orain dena purrustan mm, etorri bai. zaigu eta pixka bate igual kalte bat segun ze kultibo egin genuen ni mm, bai. justo besperan egina nuen e, zea e, eh, azenarioa eta ez da ez da onain beste ur eta mm-hmm. in hotza zenariontzat bai. baino beste kultibo batzuentzat ja lurrean eta ondo egokitua zirenak ondo bueno mm. Eh, aber zea ere zen ematen du pixka bat kaskabarra ere bota duela bai. landareak oso txikia baldin badira igual sufritu dute eta agian baten bat ordeskatu beharko da eta dena mm-hmm. bai bai urarekin eh, gauza guztiekin bezala pitxaka pitaka bai bai, bai bai bai noski noski bai bai, bai. bai. eta nola guk daukagu dena irezabalean pues, eh, beti sufritzen da mm. gehiago ere guraldia, eh? Ba, mm. negutegi bat eta beti kontrolatzen al dituzu gauza horiek ez dira berdinak, eh? Ba, jendeak maite ditu eta normala da, ba, mm. aire zabalean dauden eh, produktuak, eh, baina negutegikoa kontrolatzen aldira gehiago. Mhm. Ba, ba. Eh, nola ere euriak gora bera, ba, garaia dugu eguzkia berotzen, eh, behar, behar berotzen azteko, mhm. eta zer dugu baratzean, une bai, bai, bai, Bueno, e, eh, zera, e, nahi baduzu hasten gara horrekin pixka puntu bat egiten baratzari bai. buruz, eh? e, hain zuzen ere maiatzan gaude, E, San Isidro pasa dugu joan den astean, e, eta orduan ja San Isidrotik pasata ja dena sartzen alda, alegia. E, kurkubitaza guztiak, lekale guztiak, e, zea, gaur e, dena sartzen alda. Eta hasiko gara, ba, bueno, repaso pixka bat gainetik egide, egingo dugu repaso bat, eh? eta e, datorren astean ba, hartuko dugu produktoietakoren bat ba, sakontzeko. Eh? Baina, e, azteko lehenengo gauza dira, e, ba, bainak, E, mm -hmm. Baina ez aztu ba, garai honetan sartzen direla, hasten dira jartzen, baina ba, da, ba, gauza bat e, ba, pixka bat eh, mailakatzen aldela. E, ba, jartzen duzu pixka bat orain, pixka bat aurrerago, eta horrela etzaizu dena batera etortzen. ez. Mm -hmm. Baina e, orain dikazita, ja lehenagotik ere ba, gure inguruko baratzetan ikusten dira batzuk ja ernatuak eta koskortuak. E, bere. Orduan lekarekin ez despistatu, e, eh, kurkurbit, kukurbitaziekin e, eh, baita ba, kalabazin, kalabaz, e, kalabaza, pepinoa, horiek denak e, garaiontar sartzen dira, e, baldin baukazuei landarea egina, E, landarea, bestela erosi landarea, bestela ba, bereziki kalabaza eta kalabazina oso ondo e, ernatzen dira zuzenian ere inda, beraz uh horrekin ez dago e, problema undirik. E e, eta gero ba, laizter pentsatu beharko da ere bai e, babarrunarekin alde batetik eta hartuarekin elkarrekin egiten baldin bauzue e, eh, ba, oso asoziazio elkarketa ona e, uh dela e, e, ondarri bialdean esate dute e, ba, babarrunak hartzen duela e, zapore berezi bat hartuarekin elkartuta baldin badago e, uh -huh. ez du inbeste produzitzen hori ere, zeren okupatzen du e, esparru gehiago, eta orduan produzitzen du gutxiago, baino, ere, zapor eta kalitate aldetik hobetzen e, dela desente, ez? E, eta orduan, bai, babarruna, bueno, e, ondarribin, e, zea, leikua, e, deitzen bai. dutena, hemen iparralden maikola, maikol beltza, edo, hola, ez? e, eh, azelga, e, eh, remolatxa, arbitxoa jarraitzen alduzu jartzen eta bereziki gero daukagu solanazia guztiak, eh? Ja, orain dela bi aste itxe egin genun tomateaz, eh, bai. monografiko bat e, tomatearen inguruan, ba, hortaz gain, E, eta e, gutxi gora bera eh, baldintza beretsuetan e, jartzen da bai piperra eta bai e, berenjena. E. Uh gaur egun ez baduzute zuek zuen la, e, azitik egin, bai, egin beharko zuen erosi, e, landare garesti xamarra da, e, baina komeni da landarea pixka bat garestia izatea eta koskortua eta polita, ez, ere mhm. gero ba, gure klima honekin, ba, e, ez da argi-argi eh, ba, aterako dela, ondo, ez? Orduan mhm. hobe duzue hasiera izatea, pues landare ona eta garesti samarra alba da, eh? Bai piperra eta bai jena eh? Gero ja varietate pila badago merkatuan, eh? Mhm. bereziki piperren artean daukagu ibarra, gindila, eh, zea, eh, Gernika, Padron, e, eh, hemen iparraldean badago kostumbre ondia jartzeko e, eh, zea, landetako piperrori luzea eta berdea oso goxu asko maitu dana. Eta e, hori pixka bat e, puntua egiteko baratzaren inguruan, baina bai. hortaz gain, bai. nahi nitun komentatu gauza pare bat, o, ba, oharra bidale izkigutela e, eh, baratzaren inguruan ere, eta nahi nitun komentatu. Eh? Bai, ba, alde batetik zen, e, zera, familia batek, e, John, Jone eta Eli, e, oie, ba, e, zera, dira gure entxule fidelak, E, eta galdetzen digute, ba, problema bat daukatela batxutan letxugarekin, erosten dutela letxuga, eta zera, simeltzen zaiela pixka bat, eta ez dakitela, eta hori galdetuta gure artean, gure kooperatiban, ba, e, asaldu dira alternatiba, bi alternatiba. Alde batetik izaten da, e, zera, plastikozko poltsa batean sartu, eta frigorifikoan sartuta oso ongi konserbatzen dela, hola esaten digu la, e, gure kide batek, ez? Eta mm. beste alternatiba badat, bat da, e, zera, letxuga erosita, dena garbitu, tuperbare hoietako batean sartu urarekin, bai? eta frigorifikoan eh, sartuta edo kanpotik ere kanpoan ere oso ondo konserbatzen dela luzaz gainera. Uretan. Uretan. eh, uretan sartuta gelditzen da e, nola esaten da krujiente edo bai, bai, bai, bai, bai. nola bai. esaten den euskera, baino kris-kris egiten du eh, fresko-freskoa balitz bezala. Eta gainera, ba, gero oso errez esaten digu gure matxalenek esaten zigune eh, gure aholku hori, ez? Ba, e, gainera, ba, zera, gelditzen da, Ba, e, daukazu garbi garbia erabiltzeko edo momentutan eta prestatzeko entsalada bat errez, eh? gaur mm -hmm. hasten dira entsalada barra barra gainera bero pixka bat hasi eh, du egiten eta go, eh, erresago pasatzen da, ez? Mhm. Eta gero beste zea, e, beste zea bat, beste duda bat zeukatena beste zalantza bat zela baba eta ilarrarekin berdin, eh? garaian gaude, baba eta ilarra, ba, baba e, pixka bat e, merkeago da bilela, hilarra pixka garestiago, e, aste honetan ikusi dut amaika eurotan lekakin eta guztiz. Hmm. Eh, beraz, bai, garesti, e, baino benetan esaten dizuet. Balio du hori eta asko ere gehiago. E. Ikusi eta zelana duen bereziki hilarrak, E, ba, e, balio du hori eta askoz gehiago beraz e, ongi pagatu behar da. Eh? Bale, konservatzeko, Eh, esaten ziguten e, ba, gure kide batzuk ere ba, e, guk leketan banatzen dugu eta leka pixka simela edo ikusten da. Ez kezkatu, leka simela dago baino barrukoa ez. Eh, oberena izaten da frigorifikoan sartzea, eh, baino ez baldin badukazue asko edo produzitu baduzue asko edo gu ari gara orain banatzen asko o, eh, e, bereziki baba, eh, e, ilarra nahiko genuke gehiago, baino ez dugu astirik ez biltzeko ere. Eh, baldin badukazue asko aletu den aletzea dena ez da komeni. Zeren e, eh, azten da itxusten. Orduan utzi berelekarekin eta egin behar duzuen egunean orduan aletu. Eta ah, ba. bere lekakin eta guztiz konserbatzen da lusaz eta problemari gabe bereziki frigorifikoan, eh? kanpoan ere, eh? osea, problema ondirik ez du ematen. Eta hori ziren gure zea mm eh? agurra John eta John eta Eli, eta baita matxalene, matxaleneri bere naholkoak emateagatik. Ongi da, eta gogoratuko diegu entzulei, ba, zalantzak baldin babi galderaren bat edo aukera beti dutela, eh? ateak zabalik hemen antxeta irratien aitzurra saioan, antxeta irratia, abildua euskalirratiak.info, eh? antxeta irratia, bai. dena segidan, abildua euskalirratiak.info bai, elbidera bai. idatzi, eta, bueno, azteazkenetik asteazkenera, uh mhm. -huh. eh, aleginduko gara, ba. Bai, bai, bai, eh, datorren bai. asterako jazin egin digute, e, errezeta bat, mm, baba, babarekin ba, orain da benetan babaren garaia. Hmm. Beraz, eh, eh diversifikatu behar da pizka aldean. <laughs> Ongi da. Eta diversifikazioa aipatze, aipatzen mozule, diversifikazioa, e, aldatxa baratza Kooperatiba zitzegin egin behar dugu bereala, e, eh, diversifikatu egin dute beraien lur saia, <laughs> lehen, e, soilik irungo ibarla auzoan zeuden, mantentzen omen dute lursail hori, baina ondarribian hasi dira hilabete gutxi birela botika aldamenean, eh? Bai, ba, bai, bai, bai dute lurra eta bai. benetan oso ondo oso konten daude. Bai. Bueno, beraie kontatuko bai, digute oso ondo nola, nola di juan proiektua. Hori da, berela hitz egingo dugu beraiekin, baina eh hain zuzen ere aldatsa baratza kooperatibak e, kide berrie, eh, berriak bilatzen bituelako ere, ba, bai. jo dugu gana, baina gogoratuko dugu hortxe ere eh, lanean ari zaretela xixare baratze kooperatiban, eta bai, bai, bai, berdintxu ez da? Ba... Bai, berdintxu, ari gara pixka dinamikak antolatzen, e, ba, jende berria lortzeko, ba, beti bezala eta hori ez da e, arraroa, urtero gertatzen e, da gure kooperatiba guetan, ba, e, zera, galtzen dela jende pixka bat, e, zera urtea, Ba, e, komentatu dugu, e, gogoratuko duzu, e, ba, urte bateko konpromisoa eskatzen diogula gurekidei, eta ordu hau konpromisoa bokatutakoan pues, e, beti izaten da jende galera pixka bat, eta orduan jende hori errekuper, errekuperatzeko pues, e, dinamizazioak antolatzen ari garela. Bai. zer egin behar du zuekin harremanetan jarri nahi duenak? Gurekin harremanetan jartzeko oso dugu zea, posta elektronikoaren bitartez, e, xixare e, abildua gmail.com eta eh, eta oso erresa hola eh, horrela iristen zaigu hirurogeita e, hamabozkideri deri, zea zuen informazioa eta segiduan erantzuten dugu eh? osea, ez ba, ba naiz ni normalean ni izaten naiz ba, segiduan erantzuten duena, eta itxordu bat hartzen dugu, esplikatzeko ondo, hala ere itxordu publikoak ere ba, antolatu behar ditugu, ari gara posorein pixka bat dinamizazioi eta antolatzen, Eta, eta hori, eta aldatzak ere, ba, antolatu du joan den astean, bueno, orain, orain kontatuko digute berak. Bai, bai, bai, bai, bai, joan den larun batean, hain batzar direkia, eh, egintzuela, egintzutela lakasita gaztetxean, e, bertan e, emandakoa eta zertan ari diren ere e, jakiteko haien gara joko dugu bereala. Mikel Valero, kaixo. Kaixo, egun Beno, esan bezala, aldatxa batze kooperatibari buruz eh, hitz egingo dugu. Aipatu dugu joan larun batean, lakasita gaztetxean batza irekia antolatu zen dutela. Ba, zuen proiektuaren berri emateko, ba, oraindik eh, ez dakiten entzako, edo, interesa zuten entzako, eh, pixkate nola joan zen batzar hori. Bueno, ba, batzarra modu informalean esan genuen. Ze jendia, bueno, gutxinaka juntzan etortzen, esan barra dago, momentu horretan berean, e, ba, larun bateroko banaketa egiten genula, orduan jendia etorri zen ba, ezagunekin, edo entzun zuelako e, ba, antolatzen genula, eta e, junginen pues, bakoitzari asaltzen pixka bat nola funtzionatzen duen kooperatibak, nola funtzionatzen duen baratzak, Jendea izan zuen aukera ere bai e, zuzenean ikusteko ez, zer den banaketa bat, eta nolako saskiak ateratzen ari diren eta bueno, ba, ondo juntzan, zeren e, faltazegu falta zaigu jendia nahi ditugun saski guzti horiek osatzeko, baina pare bat edo iru berri baditu guia da. Mhm. E, jende berrien e, bila zabiltzate, izan ere ba, proiektua nahiko gaztea da, e, irurte oraindik ez ditu bete, baina garapen handia izan du, denbora gutxian. Ez da. Bai, san dezakegu igual lendabiziko bi urte terdiak balio zutela proiektua kontsolidatzeko, nahizta e, irungo baratzan, mehaka auzoan dugun baratzan, e, usta etzen oso paroa, baina orain dela hiru hilabete botikako lursail bat eskuratu genuen, eta orduan e, proiektua nolabait kontsolidatua baldin bazegon funtzionamendu aldetik eta ba orain kontsolidatzen ari dena benetan e, baratza da. Ba, kriston lur ona da, baratza oso politiateratzen ari zaigu, usta ere bai handitzen ari da pila bat, eta bueno, ba, guzti honekin eh, ikusten genuen beharra kooperatiba honditzeko, saski gehiago egiteko, ba, batez ere gure lan baldintzak, bi lan baldintzak hobetz aldera. Bai, e, eh, goratuko dugu, ba, ondarribien 5.000 mila metro karratuko azaldera duzuela, laburtetarako, ez da, okeres da nago, ondarribiko dudala kutzita, e, eh, ibarlako edo meakako lusaiak alerea mantentzen dituzte dituzue momentuz. Horein goz mantentzen ditugu, baratza gehiena besta aldera pasadugu, onjarbira pasadugu, gaina garai oso hona izan da hori egiteko, zaskenean udaberrian, ba, azten da urte osorako planifikazio egiten eta bar, Baina beste mantentzen dugu bertan e, patata eta kalabaza jarri dugu aurten froga moduan, pues, mantentzeko pixka bat eh, terren hori, eta aurrerantzean ikusiko dugu, ze punturaino merezi digun eh, hori mantentzea edo ez, edo akaso beste erabiera bat eh, ematen diogun, ba, izan daitekela frutarbola jarria, edo beste aukera batzuk e, ba, estertuta ez. Bai, Ibarlan zen bat e, metro karratu edo dituzua? Ibarlakoare bai, bos mila metro terrenoa da, baina bertan bakarrik erdila edo baratzarako erabili daiteke lur oso maldatsua da, gero zuhaitzak badaude, frutarbol batzuk ere bai badaude, orduan gutxi gora bera erabiltzen genuen e, baratzerako, eta bueno, nahiko kondizio txarretan lur oso bustintxua delako, aldapa handia duelako, eta bueno, askoz zailagoa zen e, ba, berrian baino lan egitia. Mhm. E, esan genezake lehen biziko bi urteetan edo, ba, Ibarlan ikasketa prozesu bat etarako bali izan duela, ba, ba, tarte hori, eta orain ondarribian aipatu duzu lusaio hobeagoak direla, egokiagoak, e, aldea handia aldago, batetik bestera. Ba, kristona, nik esaten dut pasagarela bizka baratzen infernutik, baratzen paredixura. <laughs> Eta beste terrenoa, terreno bezala oso leku politia da, horre basa, e, gainean dagona, erdimendian zaude, osea, kriston lekua da. Baina baratzerako, pues, etzen terrenoa proposena, eta aldiz e, oraingo lur saia, Ba, nik uste eskualdean egon daiteke oberenetarikoa izan daitekela daiteke, lur benetan ona da, lur laua, eta nabaritzen ari gera ba, bai lan egiterakoan eta bai e, ikusten nola dijoazten e, barazki desberdinak eta landareak eta bar ba, ikusten dugu azkenean lan berdinatkin edo incluso gutxigorekin e, ba, asko sobeto ateratzen ari zaigula dena bai, Teknika eta dena berdintxo eginda e, maitza bestelakoa dela azken bai, bat Baina ikusten ari gera ba, e, egiten genuen pixkatorrekin kooperatiban e, batzarrak egiten genitunean eta Ba, beti esaten genuen lurrakin arazoak ezakitze eta hau eman zigutenean jakinda oso lurrona zela jendiak esaten zuen Hain jaztu zute aitzaki hori izango lurra dena Baina eske benetan, e, ba hori, e, teknika berdina erabilita esaten zuen moduan Antzeko lana eginez, e, mm. ba, izugarrizko aldaketa dago Orduan, pues, bai, hori zen gure gure arazoa lurra zen. <laughs> Ongi da. Eh, nola ere, urte urtebeteko epe bat beharko zenukete, benetan lursaia behar bezala baloratzeko, eh, soleaceak edo ba, tomateak, eh, piperrak eta bestelakoak orain da garaia, mm -hmm. eh, da gainera, behar bada, ba, atozen aste ilabetetan horren emaitzare ikusteko aukera izango duzu. Bai, gainea udako usta, pues beti da igual eh, interes gehiena edo e, ba, jendeari gehien gustatzen zaiona, ez? eta bai, ikusiko dugu nola dijo joazten gauza guzti horiek, baina ja hasieratik ikusten da, e, ba, lehen eh, landatzen genitunean jartzatik e, eh, berron letxuga, pues, asko hiltzen ziren, beste batzuk etzien ahonditzen, beste batzuk ez dakitzer, eta hain ikusten dituzu, ba, gutxi gora bera denak, aldi berean e, eh, azitzen direla, e, aldi berean biltzeko daudela, tamaina antzekoa dituztela, eta eske hori etzen gertatzen mhm. bestean. Orduan, Bueno, ikusiko dugu, ze gaina eta arazo desberdinak daude baratzan, e, ba, e, zomorroak eta bar, gaina ba, kasu honetan ere bai, abiz tipulinetan ba, triskantza hondia indigute harrek eta, eta bareak, baina baina ikusten da, oza, e, besterik ez dago ikusteri baino, ba, konturatzeko benetazko aldaketa handia dagola aurrekotik e, orain dugunera. Bai. E, duela pare bat aste, e, Iñaki Bengoetxearekin hitz egin genuen, olako e, eh, jabearekin, eta aipatzen zigun bere erleak e, berak erleak dituela erletegiak erlauntzak elegia e, sagastiak polinizatzeko hori be, bermatzeko berba e, ibarlako lurretan e, haien laguntza izango zenuten polinizazioari dagokionez ondarribian ez dakit e, nabaritu duzuen aldaketa sentzu horretan edo ba ia esan e, nekien e, olan erlontza bat zituztela baina kasualidad ez justo badaukagu e, kooperatiban e, ba, kide bat interesatua dagoena kontu horretan eta ziurrenik e, onjarbin jarriko ditula e, erlauntze eh, pare bat, orain dikan ikusteke dago pixkat, baina bueno, abantai hori nolabait ere ni e, eh, ba, igual onjarbin onjarbiko lursei lorretan izango du. E, eh, aipatu du 5000 metro karratu berri hoien baldintza egokia direla, baina ez zaute bakarrik, badira beste bi lagun, beste 5000 metro karratu bana dituztenak, e, Ibarlan ez bezala, ba esan bezala ez bakarrik, ez dakit lagungarria den e, ba, ideiak eta asmoak eh, partekatzeko edo... Bai, ba, lagungarria da, azkenian ba, alde bat batetik e, laguntzarako edo kontsultarako behintzat e, balio duelako e, gero gainea ez dia bakarrik beste bil ursaiak, oza, baserriko jendia bertan daukagu eta ia esan izaten ari da kriston laguntza, zehor badago Isabel, ba, daramana bizitza osoa baratza gintzan kriston pila kontrolatzen du eta laguntzen ari gaitu daukagunik esaten dut azkenean asesoria tekniko izugarria daukagula hor edozein momentuan edozein gauza galdetzeko. Orduan alde horretatik ere bai, ba, abantei politia eta gaina elkarlanerako diozula eta Ba, igual entzule batzu gogoratuko dira, ia ze kakusai agorozozketan antolatu genula, aurten bai, asmoa daukago antolatzeko, aldiz iraian izango da, eta ba, beste lursaileko eh, kidetako batekin antolatu behar dugu ba, elkarlanean orduan. Bai, nik uste jungo direla. Ondarribian? Ah, bai, gaina ah, ondarribian izango da, Santiagotxon Santiago Txon, ah. seguraski. Hoa indikan pixka definitzeke dago, baina, baina bai, azkenean e, bai, elkarre hori, elkarrenako e, eh, baldintza jartzen ditu, eta nik uste ateratzen direla bertatik gauza politiak. Ongi da, bueno, ba, ikusten dugu pixkate eh, nola doan eh, kontua, e, ba, botxika aldameneko e, lusai bidetik pasa direnak, e, mendebaldeko saiez bidetik ikusiko zuten negutegi batzuk ere jarri izan bituztela, ez zaet ez duek, momentuz ez duzute urratxo hori eman. Ez, guk orain goz, ez dugu, ez negutegiri jarri, beste baratzen ebai, erabili izan ditugu negutegi txiki batzuk, hola, e, bai, ba, lurrean jartzen dienan, hola bai, pixka babesteko neguan, Eta ia esan ez dakit, ikusiko dugu aurrerantzean nola di joan, eta ze puntura ino merezi digun, baina oraingoz ez dugu pausu, pausu hori eman. E, ia dalen esaten zenuna, ba, urte bateko igual epea pasabar dela pixka bat ikusteko nola junden orokorrean, zeren egia da baratzen badaudela momentu oso paroak eta beste batzuk ez direnak hainbeste, eta orduan ba, urte osoko balantzea inberko, inberko dugu, eta ikusiko dugu aurrerantzean e, ba, horrelako inbertsorik egiten dugun, edo diru laguntzak eskatzen dugun hori hori jartzeko, horrengoz e, dena aire librean. Bai, e, aipatu duzu e, eh, botxika baserrikoen asesoria tekniko hori ere hortxe duzuela, nola ere, behemendi elkarteak e, kudeatzen du nola ere ba, lusa joien proiektua edo, e, ez dakite haien laguntza edo asesoria ere jaso duzuen, hilabetea. E, Beraiek asesoria baratza gintzen ez ematen, baina bai e, udala e, egiten ari da biolur elkartearekin eta beraiek bai eskainiko dizkigute ba, e, ba holako formazio mintegi batzuk hainbat gai jorratzeko eta hori ere bai oso oso interesgarria ze bueno beraiek nolabait dira dituak nekazaritza ekologikoan eta kaso e, ba, e, botxikako baserrikoak e, igual horretan ezti ina adituak, orduan oso interesgarria izango da hori ere bai eta bueno egia da udalaren aldetik ikusten dela mm, interes bat ja soilik e, martxan jartzea horrelako proiektu bat nik uste ba, nola baitz oriontzeko modukoa dela, zeren e, Gipuzkoan idaki danez bi daude bakarri, diputazioak eh, lezon martxan jarritakoa eta onjarbikoa, eta bueno, ea, udal gehiago eta instituzio gehiago animatzen dien horrelako proiektua bultzatzen. E, aipatu du, dagoeneko ba, lursail azalera handiagoa, lursail hobeagoa gainera, beraz, ba, produkzio ekoizpen hobeagoa, kalitatezkoa, eta esan bezala produktu gehiago ere baduzue, saskiak betetzeko, baina hori xebera e, behar duzu ere. Saskiak hartuko bituzten pertsonak, kooperatibistak, e, eh, zentortan, hortan aritzarete zer egin behar du, ba, zuekin harremanetan jarri nahi duenak, e, nola sar daiteke e, aldatsa baratze kooperatiba. Mm Bueno, ba, bide ezberdinak egon daitezke. Bata, ba, email bat idaztea, gure emaila da aldatsa, teserekin, abildua, riseup.net, r i s e u p.net. E, bestela, larun bat goiz batian e, lakasitatik pasatzen banaketa egiten dugu amaikat erdietatik ordu bat akarte ba, bertan norbait egongo da eta informatu alko da eta bueno, badaukagu ere bai e, blog bat nun e, baratzaren inguruko eta kooperatibaren inguruko informazio desberdina egon daiteken e, hori da aldatxa.wordpress.com eta bueno, ba, gurekin e, harremanetan e, jartzia eta salduko dizkigu zeintzu dien baldintzak eta eta ongi etorri emango diegu noski. Ba, gutxi gora bera baldintza horiek e, zeintzuk dira gogoratuz beti ere autogestian oinarritutako proiektua gaur ekologiko bat eh, dela aldatsa batze kooperatibarena. Hori da, guk azkenean e, ulertzen dugu baratza kooperatibana edo elkarteana dela eta horretarako ba hilero batzar bat bueno, bilera bat iten da lau hilabetean behin batzar bat pixkat e, sakonago hitz egiteko gauzetaz E, orduan bertan e, ba, kide guztiak parte hartzen duten olabait. E, gero kuota bat ordaintzen da, baratzeko gastuak eta bi liberatuen e, lana ordaintzeko. E, gero baitare ustak txandak abiltzen dira, orduan ba, gutxi gora berak kooperatibista bakoitzari jabetean bitan tokatzen alzaio etortzea, eta horretaz gain auzolanak antolatzen dira, e, vegeta jantoki bat ere bai antolatzen da, eta horretan bueno, pues, txandak bai jendeak parte hartzen du. Nik uste dut, Estela dela e, sekulako lana, ze batzutan egia da jende bat, bueno, pixkat izutzen dena, e, ematen dulako konpromiso handia dela, baina nik uste ez dela hainbesterako, eta gero kriston giro politia dagola e, eh, kooperatiban, eh, antolatzen diren gauzetan, osa usta bildu behar denean da lana baino nik uste dela aukera bat, baratzetik pasatzeko pixkat eh, bertan egoteko, eta gero jendiakin egoteko, Orduan, ba, inorrez izutzea, benetan ez delako, eh, suposatzen eh, kriston esfortzua, eta nik uste orokorrean jendia konten dagola. Eh, izan ere, behar bada izutzeko beharko luke izan, itxu-itxuan barazkia kontsumitzea, jakin gabe jatorria. Kasu honetan gutxez, badakizu, ezta? Ba, nundi jatorren eta... Bai, bai, bai, arrazoi guztia duzu horrekin. Osea, eskenean, e, gainea askotan gure e, kooperatibako jendia nik uste ja asko behintzat ulertzen dutela beraien baratza dela. Osa egia da, haineko eta biok bagaudela hor egun erokoan eta baratza zaintzen dugula, baina baratza ez da eneko eta biona, baratza taldeana da eta azkenian eh, taldeak erabakiko du nolako deatzen den hori. Egia da gero egun erokoan gu gaudela eta bo, erabaki batzuk bertan hartzen ditugula eta baina kontrola ekoizteko moduan inguruan eta zer ekoiztu eta nola eta joe, ba, hori uneko egunean iaia bermatua dago. Ba, momentu zorrekin geratuko gara, Mikel, mi esker eta izan ongi. Mi esker zuri. Euskarikiko laborantza ganbarak aurkezten dautzu hilabete untako mintzaldia. Maiatzaren hogeita batean, asteazkenarekin, Europak laborantza politika aipagai, Le Petit kampain filmaren erakustearen bitartez, Arno Brugie filma egilearen parte hartzearekin nola zainbeste aldatu den laborantza, basigilanda eta helikadura azken berrogeita makurtetan galderari ahapostua ekartzen duen filma. Lehen aldikotz, pak laborantza politika bateratua zer den osoki esplikatzen duen narogei minutako filma. Edgar Pizani, Dazian Txoloz, Arduradunen eta Laborari Frangoren lekukotasunekin ez utxegin maiatzaren hogeita batan, asteazkenarekin Le Petit dela de filmaren erakustea eta ondotik Arno Brugie egilearekin solasaldia, gaueko bederatzitan hain izan manjolo zen, sartzea libre deneri idekia. Garai batian, Euskal Herri Beno, ba, eta Xavier Leteren eskutik eh, ba, klasiko <laughs> honen eh, eskutik aintzuzten ere, beno, ba, saioen azken eh, txampa sartzen gara bai. ba, gure agenda edo, beno, ba, gomendioekin eh, bai. gutxi gora bera Bai, bai, bueno, gaur, zera, eh, itzordu agenda itzordu klasiko hietako batzuk ditugu eh? ba, lebatetik orain txentzun dugu eh? ba, eh, laborantza ganbarak bere, zera eh, hilabeteko eh, mintzaldi antolatzen duela gaur bertan eh, Ailisa Montjolo zen, eh, eta hori iparralden izango da, iparraldetik mugitu gabe, e, pixka bat zea gertuago ala ere, e, Donibane Ziburuko gaztetxean izango da larun bat honetan, e, lurre eta etxe bizitza kolektiboak antolatutako kontsertu uh interesgarri ba, Willis Drummond, joko du Willis Drummondek joko du beste batzuen artean eta mm oso e, gaualdi interesgarria antolatu dute e, eta ja pixka bat gertuago eta gure inguru hontan eh Jaizkibel e, inguru hontan e, apaizi hartza baserrikoak eh ezagutzen dituzue bai. maiz aipatu ditugu e, garai e, azkeneko garaian ba problemak e, arazo batzuk e, jasaten ari direlako eta aste hontan hain zuzen ere astelenean e, pairat, bueno, e, pasatu dute lehenengo epaiketa ba, arazo hoiei aurre egiteko mhm. eta pixka bat e, ba, e, jendeari begira antolatu dute datorren larun baterako e, baita e, ze arratsal barkatu goizeko hamaiketan e, lezoko txerrimunio gaztetxean mm ba, elkarretaratze bat egingo da eta hortikan joango da baserrira eta baserrian egingo da landaketa kolektibo bat Beraz, mm horri -hmm. txordua, eh? La, e, barkatu, larun bat ontan amaiketan e, eh, txerri muñon. Bai. E, eta hortaz gain ere, aipatu nahi nuen, ba, ustarok gure kooperati, beste baratze kooperatiba, zera, e, dena, eta zera, e, Zea, goierriko alde hartan e, eh, hartati ba oso dinamikoa dena e, bukatzen du bere zea, saioa ba, azkeneko eh, astetan aipatu genitun bere e, itzaldi batzuk antolatu zituela e, ba, azken aurrekoa izan zen emakume baserritarra eta azken azkena izango da sindikalismoa e, eta etorriko dira eh, de, sindikato de obreros del kanpoko eh, zea ordezkari bat eta laborantza ganbarako beste ordezkari bat izango da eh, datorren hogeita hiruan beraz eh, ostiralean, eh, bai. banago, eh, eta izango da arratsaldeko eh, eh, putzuzulu, putzuzulo gaztetxean zarautzen eh? putzuzulo gaztetxean utzen, arratsaldeko zazpitan, ostira lontan, libre baldin badukazu, eh? Eta uste dute eh, pixka larri, bai, gabiltzala, denbora, beraz eh, gogoratu, kontsumitu gure azoketan, kontsumitu gure produktorei, kontsumitu biolokala eta etikoa, mm -hmm. bada eta horrekin geratzen gara. Eta jasangarria, azken batean, eh? gogoratu beno, ondarribian, azoka martxan dela, eh? gaur bertan ere, Santa Maria aurrean hortxe da marri plazan, endaian errepublika plazan ere, eta mm -hmm. beno, ba, eh, dakigun bezala, ohiko azokak ere badira gatozen egunetan eskualdean. Oiek sustengatu. Ongi da, talduen astean, e, aste gaur sortzi, e, eh, emetxe. Ba, hemen izango gara. Hemen izango gara. Bai. Babaren errezetarekin. Ongi da, ba, horren esperoan, eh? <laughs> Miguel, vale. Bueno, venga, astean pasa. Aio, berdin. ebakitzeko itadia eta jotzeko berri zarridia ondo pentsatzen jarri ezkero urasen zan lan legez guk behar genduke inork baino aukera hobia baina guk baino errezago jan dutenak pranko badia.